Ideālas attiecības Iedomājies ideālas attiecības. Tu esi neizsakāmi laimīgs, jo esi kopā ar savu ideālo sievieti vai vīrieti. Kā tu aprakstītu šo kopdzīvi? Veids, kā tu izturētos pret šo cilvēku, būtu tieši tāds pats, kā tu izturies pret suni. Suns ir suns. Lai ko tu darītu, tas tik un tā ir suns. Tu nevari pārvērst suni par kaķi vai suni par zirgu. Tas ir tas, kas ir. Pieņemt šo faktu attiecībās ar citiem ir ļoti svarīgi. Tu nevari mainīt otru cilvēku. Vai nu tu mīli viņu tādu, kāds viņš ir, vai arī ne. Mēģināt pārvērst viņu, lai viņš būtu tāds, kā tu gribi, ir tas pats, kas mēģināt pārvērst suni par kaķi un kaķi par zirgu. Tā tas ir. Viņi ir tie, kas ir. Tu esi tas, kas esi. Vai nu tu dejo vai nedejo. Tev vajag būt pilnīgi atklātam pret sevi – zināt, ko tu gribi un saprast, vai tu vēlies dejot vai ne. Tas ir ļoti svarīgi. To sapratis tu sāc redzēt citus patiesībā, ne tikai to, ko gribi redzēt. Ja tev pieder suns vai kaķis, padomā, kā tu izturies pret savu mājdzīvnieku. Piemēram, tavs attiecības ar suni. Dzīvnieks zina, kā veidot ar tevi ideālas attiecības. Ja tavs suns izdara kaut ko aplamu, kā tu rīkojies? Sunim ir vienalga, ko tu dari, Viņš vienkārši tevi mīl. Viņš no tevis neko negaida. Vai tas nav lieliski? Bet kā ir ar tavu meiteni, puisi, sievu vai vīru? Viņi no tevis gaida tik daudz un visu laiku mainās. Suns ir atbildīgs par savu attiecību pusi. Suņa pusē viss ir kārtībā. Kad tu atnāc mājās, viņš rei, luncina asti, pat apslapinās, jo ir tik laimīgs tevi redzot. Viņš izpilda savu daļu ļoti labi. Un tu zini, ka tas ir ideālais suns. Arī tava daļa ir gandrīz nevainojama. Tu veic savus pienākumus, tu suni baro, rūpējies par viņu, spēlējies ar viņu. Tu mīli savu suni bezgalīgi un darīsi gandrīz visu sava suņa labā. Tu izpildi savu daļu ideāli, un tavs suns arī. Daudzi cilvēki var viegli iztēloties šādas attiecības ar savu suni, bet kāpēc ne ar vīrieti vai sievieti? Vai tu pazīsti kādu vīrieti, vai sievieti, kas nebūtu vienreizēji. Suns ir suns, un tas tev ir saprotami. Tev nav jābūt atbildīgam par savu suni, lai viņš būtu suns. Suns necenšas tevi izveidot par labu cilvēku, labu saimnieku. Tad kāpēc mēs nevaram atļaut sievietei būt sievietei vai vīrietim būt vīrietim un mīlēt šo cilvēku tādu, kāds viņš ir, necenšoties viņu mainīt? Iespējams, tu domā, bet ja nu es neesmu kopā ar īsto cilvēku, Tas ir ļoti nozīmīgs jautājums. Protams, tev ir jāizvēlas īstā sieviete, īstais vīrietis. Bet kurš tad ir īstais? Tas, kurš vēlas iet tajā pašā virzienā, kāds, kuram ir līdzīgi uzskati un vērtības, emocionāli, fiziski, materiāli un garīgi. Kā lai zina, vai tas partneris ir īstais? Pieņemsim, ka tu esi vīrietis un kāda sieviete domā tevi izvēlēties. Ja ir simts sieviešu, kurus meklē vīrieti, un katra skatīsies uz tevi kā uz iespējamo, cik daudzām no viņām tu būsi īstais. To nekad nevar zināt, tāpēc tev ir jāriskē un tas jānoskaidro. Bet es varu pateikt, ka īstā sieviete ir tā, kuru tu spēj mīlēt tādu, kāda viņa ir. Sieviete, kuru tev nemaz nav vajadzības mainīt, tā ir tava īstā sieviete. Tev ir ļoti paveicies, ja tu atrodi savu īsto sievietu un esi īstais arī viņai. Tu viņai būsi īstais, ja viņa tāpat mīlēs tevi tādu, kāds tu esi, un negribēs tevi mainīt. Viņai nav jābūt par tevi atbildīgai. Viņa var tev uzticēties, ka tu viņu nemaldināsi. Viņa var būt godīga pret tevi un neslāp, neslēpties. Viņa nenāks pie tevis izlikdamās par to, kas viņa nemaz nav. Tas, kurš tevi mīl, mīl tevi tādu, kāds tu esi. Ja kāds mēģina tevi mainīt, tā tad tu neesi tas, ko šis cilvēks grib. Tad kam tev vajadzīgs viņš? Zini, ir viegli mīlēt savu suni, jo viņam nav nekāda priekšstata par tevi. Suns mīl bez nosacījumiem, tas ir svarīgi. Ja tavs partneris tevi mīl šādā veidā, tas ir tāpat kā ar suni. Kopā ar viņu tu vari būt tu pats. Tu vari būt vīrietis, tu vari būt sieviete, tieši tāpat kā suns var būt suns kopā ar tevi. Satiekot kādu, viņš tūdaļ pēc sasveicināšanās sāk sūtīt tev informāciju. Viņa nevar vien sagaidīt, kad varēs dalīties savā sapnī ar tevi. Viņa atvers sevi pat tad, ja to neapzinās. Ir tik vienkārši ieraudzīt cilvēku tādu, kāds viņš ir. Tev nav nem jāmelo, tu vari redzēt, ar ko tev ir darīšana, un vai tu to gribi vai ne. Bet tu nevari vainot otru par to, ka viņš ir kaķis, suns vai zirgs. Ja tev ir vajadzīgs suns, kāpēc tu izvēlēs kaķi? Ja gribi kaķi, kāpēc tu saisties ar zirgu vai vistu? Tu taču zini, kāds, kāds vīrietis vai sieviete tev vajadzīga. Tāda, kas liek tavai sirdī dziedāt, kas saplost ar tevi, mīl tevi tādu, kāds tu esi. Kāpēc saistīties ar kādu citu? Kāpēc nedabūt to, ko tu vēlies? Kāpēc mēģināt kādam citam likt būt tam, kas viņš nav? Tas jau nenozīmē, ka tu nemīli. Tas nozīmē, ka tu izdari izvēli un saki jā vai nē, jo mīli arī pats sevi. Tu izlēm un esi atbildīgs par savu lēmumu. Un ja lēmums nav veiksmīgs, nevaino sevi. Vienkārši izvēlies vēlreiz. Iedomāsimies, ka tu dabūsi suni, kaut gan esi gribējis kaķi. Tu gribi, lai tavs suns uzvestos kā kaķis un mēģini viņu mainīt, jo viņš nekad neņaud. Kam tavs suns? Dabū kaķi. Tas ir vienīgais veids, kā uzsākt attiecības. Vispirms tev ir jāzina, ko tu gribi, kā gribi un kad gribi. Tev ir jāzina, kādas ir tava ķermeņa vajadzības, kādas ir tavas dvēseles vajadzības un kas tev der. Ir miljoniem sieviešu un vīriešu, un katrs ir vienreizējs. Ar dažiem tev saskanējis, bet ar citiem nesa, nesanāks galīgi nekas. Tu vari mīlēt jebkuru, bet, lai sadzīvotu ikdienā, vajadzēs kādu, kas līdzinās tev. Viņam nav jābūt tādam pašam kā tev, bet jums abiem jābūt kā atslēgai un slēdzenei, pārim, kas darbojas. Tev jābūt godīgam pret sevi un citiem. Neizliecies par to, kas neesi. Parādi visiem, kas esi patiesībā. Tas ir kā tirgū. Tu taisies pārdot un taisies arī nopirkt. Pērkot tu gribi redzēt preces kvalitāti, bet kā pārdevējs centies parādīt citiem, kas esi tu. Tev nav jābūt labākam vai sliktākam par citiem, bet gan tam, kas tu esi. Ja tu zini, ko tu gribi, kāpēc neriskēt? Ja nezini, tad tev nāksies par to samaksāt. Nestaigā apkārt raudādama par to, ka mīļotais tev dara pāri, jo tas bija skaidri paredzams. Nemelo sev, neizgudro cilvēkos to, kā tur nav. Tāda ir mācība. Ja tu zini, ko gribi, tev viss izdosies. Iemācies saskatīt, kas ir tavā priekšā. Nē, esi akls un neizliecies ie, ieraudzījis to, kā nav. Nepērc neko, kas neatbilst tavām vajadzībām tikai lai veicinātu tirzniecību. Kad tu nopērc kaut ko nevajadzīgu, tas beigās nonāk garāžā. Tāpat ir ar attiecībām. Protams, var pieiet, paiet gadi, kamēr apgūstam šo sāpīgo mācību, bet tas ir labs iesākums. Pārējais tev būs vieglāk, jo tu varēsi būt pats. Droši vien tu jau esi kādu laiku ieguldījis attiecībās. Ja nolemtās turpināt, tu vēl joprojām vari sākt no jauna, pieņemot un mīlot savu partneri tā, kā to dara viņš. Bet pirms tam tev vēl jāpaiet solis atpakaļ. Tev jāpieņem sevi un jāmīl sevi tādu, kāds tu esi. Tikai mīlot un pieņemot sevi, tu patiešām vari izpausties un būt tu pats. Tu esi tieši tas, kas esi, nekas cits. Tev nav jāizliekas par kādu citu. Izlikdamies, tu vienmēr esi nolemts neveiksmēji. Kad esi pieņēmis sevi, Nākamais solis ir pieņemt savu partneri. Ja tu nolem būt ar kādu kopā, nemēģini viņā neko mainīt. Tāpat kā sunim vai kaķim ļauj viņam būt pašam. Viņai ir tiesības būt tādai, kāda viņa ir. Ļauj viņai būt brīvai. Apvaldīdams sava partnera brīvību, tu nomāc arī pats savējo, jo tev vienmēr jāuzmana tas, ko viņš dara vai nedara. Un ja tu sevi mīli, tu nekad neatteiksies no savas personiskās brīvības. Vai tu saskati tās iespējas, ko piedāvā attiecības? Izpēti iespējas, esi pats, atrodi cilvēku, kurš tev der, uzņemies risku, bet esi godīgs. Ja viss ir labi, turpini, ja ne, izdari sev un savam partnerim pakalpojumu. Ej projām un ļauj viņam iet. Nē, esi egoistisks, dod savam partnerim iespēju atrast to, ko viņš patiešām vēlas, un tajā pašā laikā dod iespēju arī sev. Ja jums neizdodas, labāk ir lūkoties citā virzienā. Ja tu nevari mīlēt savu partneri tādu, kāds viņš ir, to varēs kāds cits. Netērē savu laiku, netērē savu partneru laiku, tā ir cieņa. Ja tu esi piegādātājs un tavs partneris ir atkarīgais, bet ne jau tu to vēlies, tad droši vien tu būtu laimīgāks ar kādu citu. Bet, ja nolem turpināt, dari visu iespējamo. Dari visu, ko vari, jo tu esi tas, kurš iegūs balvu. Ja spēsi iemīlēt partneri tā, kā mīl viņa, ja varēsi pilnībā atvērt partnerei savu sirdi, caur savu mīlestību tev ir iespēja nokļūt paradīzē. Ko darīt, ja tev jau ir kaķis, bet tu gribētu suni? Tad tev ir jā, jātie, jātiecas pēc jauna sākuma saraujot saites ar pagātni. Jāsāk viss no gala. Tev nav jābūt piesaistītam pagātnei. Katrs no mums spēja mainīties, un tas ir tikai labi. Jauns sākums ir piedot savam partnerim, lai kas arī starp jums būtu noticis. Aizmirsti to, jo tās bija tikai mazsvarīgas iegribas. Tas bija tikai pārpratums, tas bija tikai mēģinājums atdarīt otram par savām sāpēm. Lai kas arī noticis pagātnē, nav vērts izbojāt iespēju nokļūt paradīzē. Saņemt drosmi, nodoties attiecībām simtprocentīgi, vai arī aizmirst tās. Ļauj pagātnē aiziet un sāc katru dienu ar mīlestību savā sirdī. Tas turēs liesmu dzīvu un liks tavai mīlestībai augt ar vien lielākai. Ir svarīgi saprast, kas ir, kas ir labs brīdis un slikts brīdis. Būt emocionāli vai fiziski aizskartiem ir slikti – un diez vai pārim vajadzētu turpināt attiecības. Ja kāds pazaudē darbu vai notiek nelaime, tas ir pavisam cita veida slikts brīdis. Ja slikto brīdi ir radījušas bailes, necieņa, pazemojums vai naids, es nezinu, cik tādu brīžu pāris spējas pārdzīvot. Arī attiecībās ar suni var būt slikts brīdis – Tas var notikt, lai kāds būtu iemesls, negadījums, slikta diena darbā, jebkas. Tu atnāc mājās un suns reja luncina asti gaida tavu uzmanību. Tev negribas spēlēties ar suni, bet viņš tur ir. Suns nejutīsies sap, sāpināts, ja tu ar viņu nespēlēsies, jo neuzsvers to personiski. Suns priecājas par tavu ierašanos un atklājas, ka tu nevēlies spēlēties aiziet un spēlējies viens pats – Suns nepaliek un neuzstāj, lai arī tu esi priecīgs. Dažreiz tu vari sajust lielāku atbalstu no savas suņa nekā no partnera, kurš vēlas padarīt tevi laimīgu. Tu nejūties priecīgs, vienkārši gribi pakl paklusēt. Tas nav nekas personisks. Tam nav nekāda sakara ar tavu partneri. Acīm redzot, tev ir problēma un nepa nepieciešams brīdis miera, bet klusums liek tavam partnerim domāt, ko es tagad izdarīju. Tā ir mana vaina. Tam nav nekāda sakara ar tavu partneri, tas nav nekas personisks. Paliekot vienatnē, spriedze pazudīs, un tu atkal būsi priecīgs. Tāpēc atslēgai un slēdzenei ir jāsakrīt. Ja otram ir slikts brīdis vai emocionālā krīze, tavs pienākums ir ļaut viņam būt pašam. Tad attiecības ir pavisam citādas, tas ir cits eksistences veids, kas var būt ļoti skaists. Attiecības ir māksla. Sapnis, ko rada divi, ir daudz grūtāk veidojams. Lai jūs abi būtu laimīgi, jums ir ļoti jārūpējas par savu pusi. Tu esi atbildīgs par savu pusi, un tajā vienmēr būs arī drazas. Tavas problēmas ir tavas problēmas. Ar tām jātiek galā tev, nevis tavam partnerim. Ja viņš cenšas aizvākt tavas drazas, viņam ies plāni. Mūs ir jāiemācās nebāz savu degunu tur, kur neviens to nevēlas redzēt. Un tāpat ir ar tava partnera pusi. Arī tur ir noteiktas daudzums drazu. Bet tu ļauj viņam pašam tikt ar to galā. Tu viņu mīlēsi un cienīsi ar visām viņa problēmām. Tu cienīsi viņa drazas. Tu neveido attiecības tādēļ, lai atrisinātu savas partneris problēmas. Viņa pati to izdarīs. Pat ja tavs partneris prasa palīdzību, tev ir tiesības teikt nē. Šis nē nenozīmē, ka tu nemīli vai nepieņem savu partneri. Tas nozīmē, ka tu neesi spējīgs vai nevēlies spēlēt šādu spēli. Ja tavs partneris kļūst dusmīgs, tu vari teikt, tev ir tiesības dusmoties, bet tāpēc dusmīgam nav jākļūst man. Es neesmu izdarījis neko tādu, par ko tev būtu jādusmojas. Tev nav jāpieņem sava partnera dusmas, bet tu vari viņam ļaut dusmoties. Nav vajadzības strīdēties, vienkārši ļauj, viņai būt tādai, kāda viņa ir. Atļauj viņai sadziedēt sevi, neiejaucoties. Un netraucē viņu ar savu dziedināšanās procesu. Piemēram, tu esi vīrietis un tu esi laimīgs, taču kaut kādu iemeslu dēļ tava partnere nevar būt laimīga. Viņai ir personiskas problēmas. Viņa cīnās ar savām drazām un ir nelaimīga. Ja tu viņu mīli, tu viņu atbalstīsi, bet tas nenozīmē, ka pats kļūsi nelaimīgs. Tas nav nekāds atbalsts. Ja viņa ir nelaimīga un tu esi nelaimīgs, jūs abi grimstat. Ja tu esi laimīgs, tavs prieks var atjaunot viņas laimi. Tādā pašā veidā, ja tu esi noskumis un viņa ir laimīga, viņas prieks ir atbalsts tev. Sevis paša labā ļauj viņai būt laimīgai, nemēģina atņemt viņai prieku. Lai kas notiek tavā darbā mājās, nesūti savu indi viņai. Klusē un ļauj viņai saprast, ka tas nav nekas personisks ka tev vienkārši ir jātiek ar sevi galā. Tu vari teikt, turpini būt laimīga, turpini spēlēties, un es tev pievienošos, kad spējuši izbaudīt tavu prieku. Šobrīd man vajag pabūt vienam.